Punt, toe hy met die poorte klaar was, is sy jongste, Segep, onverwacht dood. Lang geleden al het die Heere dit dier Joosja die sien van Nun voorspel.